հադրութի շրջանում աշխատանքներ են տարվում բնակչության ջրամատակարարման բարելավման ուղղությամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահն ընդունել է Գերմանիայի նորանշանակ դեսպանին։ Արցախի մասին գերմանացիների պատրաստած հերոստարեպորտաժը զայրացրել է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանում ականների վրա պայթելու 7 դեպք է գրանցվել։ Հայաստանի վարչապետը եւ Իրանի առաջին փոխնախագահը հերրախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են երկու երկրների հարաբերություններին վերաբերող հարցեր հայ գիտակների թիմը հաղթել է ադրբեջանական թիմին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Երեք Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում դեղի ունեցավ համահայկական 6-րդ ամառային մարզական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Խաղերի ջահը վառեց օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանը։ Խաղերը բացված հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այս տարվա խաղերը նվիրված են հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին եւ աննախադեպ են։ 6352 մասնակից ունի այս տարվա խաղերը։ Նախկին 10 մարզաձևին՝ ֆուտբոլ, ֆուտսալ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ատլետիկա, թենիս, սեղանի թենիս, շախմատ, բադմինտոն, լող, ավելացել է եւս 7-ը՝ լողափնյա վոլեյբոլ, սպորտային բարեր, գոլֆ, հանդբոլ, բասկամարտ, հեծանվասպորտ եւ հրաձգություն։ Ստեփանակերտում կանցկացվեն ֆուտբոլի եւ վոլեյբոլի, Գյումրիում աբովյանում ֆուտբոլի, Վանաձորում հանդբոլի, Արտաշատում ատլետիկայի մրցումներ։ Հեծանվա սպորտի վասկուղին ընտրվել է Երևան Էջմիածին մայրուղին։ Խաղերի փակման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 13-ին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն օգոստոսի 3-ին ընդունել է համահայկական ամառային 6-րդ խաղերի կազմակերպիչներին, հովանավորներին եւ պատվավոր հյուրերին։ Համահայկական 6-րդ խաղերի կազմակերպման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով մի խումբ անձինք ապարգևատրվել են երախտագիտություն մեդալով։ Նախագահի կարգադրությամբ մի խումբ անձինք էլ ապարգևատրվել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհակալագրով համահայ Հայկական 6-րդ խաղերի նախապատրաստման եւ անցկացման աշխատանքներում ունեցած գործուն մասնակցության համար։ Համահայկական խաղերի կոմիտեի եւ պատվիրակությունների ներկայացիչներն ու պատվավոր հյուրերը այսօր առավոտյան այցելել են Ծիծեռնակաբերտ եւ ծաղիկներ դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը խորհրդանշող անմար կրակի մոտ։ Հյուրերը նաեւ եղել են հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նորաբաց ցուցասրահում, որտեղ ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը ներկայացրել է ցուցանմուշները, բացառիկ լուսանկարներն ու տարեգրությունները։ Բարեկամներ, այժմ լսենք մեր աշտակից Աննա Ղուկասյանին։ Մեկնարկեցին համահայկական ամառային 6-րդ խաղերը, որոնք անցկացվեն Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, Գյումրիում, Վանաձորում, Աբովյանում եւ Արտաշատում։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի որոշմամբ հայտնի է մարզաձևերի փուլային անցկացման վայրերը, մասնավորապես Ասկերանում կանցկացվեն ֆուտբոլ եւ վոլեյբոլ մարզաձևերը։ Այս մասին հայտնում է Ասկերանի Բերդ ֆուտբոլային թիմի ավելի քան 20 տարվա մարզիչ Վոլոդիա Սարգսյանը։ Ղարաբաղի ենթախմբի 3 թիմերը մասնակցելակա։ Ասկյանա մարզադաշտամը։ Սպահան, Թեհրան, Մոնրեալ, Կանադա։ Մեր Ղարաբաղը հավաքականը։ Դաշտը ենապատարստված սպասում ենք միջոցառում ազգային ժողովի նախագահն է ելույթ ունենալու Ղարաբաղը մնանա վոլեյբոլի մրցաշար Ղարաբաղի ենթախմբումը, որոնք ընդգրկված են 6 թիմը։ Մարզադաշտը Ստեփանագերտա պատրաստ չի։ Քանդվածա, հողա տարածքը, ծածկը, հոտածածկ չկա, ու դրանից ելնելով նույն շրջաները մեր կա մարզադաշտ է, բայց Դրանք վիճակի չեն ընդունելու, քանի որ հանրապետության մարզադաշտը նորոգման ենթակա, մյուս շրջաներն էլ դաշտերի վիճակի չնելալ Պերալան Ասկերանը մարզադաշտամը։ Գալիս են թյուրերը, հավանությունը տամ, որ Հայաստանում նման մարզադաշտ հոտածածկով 1-2 հատ է։ Չհաշված Վազգեն Սարգսյանինը միգել հանրապետական մարզադաշտը ու բացառությամբ ակադեմիա Թունիքի։ Նշենք, որ այսօր Ասկերանի քաղաքային մարզադաշտում համահայկական 6-րդ խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությանը ելույթով հանդես է եկել ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Աննա Ղուկասյան այսօր Հադրութի շրջանում աշխատակներ են տարվում բնակչության ջրամատակարարման բարելավման ուղղությամբ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Եղանակային նման պայմաններում երկարատև երաշտի հետևանքով Շրջանի մի շարք բնակավայրերում բնակչության ջրամատակարարման խնդիրներ են առաջ գալիս։ Շրջանի մի շարք համայնքներում Այդ աշխատանքները համակարգում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրամատակարարուն եւ ջրհեռացում Փակ բաժնետիրական ընկերության հադրուտի տեղամաս։ Ըստ տեղամասի պետ Հովիկ Մարտիրոսյանի, ամեն ինչ արվում է բնակչության ջրամատակարարման ուղղությամբ, կարող աշխատանքները բարելավելու համար։ Տեղամասը 2014 թվականի եւ անցած 7 ամսում վերացրել է 550-ից ավել վթարներ Հադրուտ քաղաքում եւ Տողի ենթաշրջանի գյուղերում, որտեղ սպասարկումը իրականացվում է տեղամասի կողմից։ Ընկերության Հադրուտի եւ Տողի տեղամասերը սպասարկվում է 1521 բաժանորդ եւ 66 հիմնարկ ձեռնարկություններ։ Հադրուտ քաղաքի ներքին ջրատար ցանցի շինարարությունը դեռևս շարունակվում է։ Չնայած ջրատար ցանցի աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել, բայց Հադրուտ քաղաքի մի շարք թաղամասերում արդեն տեղադրվել են ջրավ հաշվիչ ցարքեր։ Իսկ ակնախտեր համայնքի նորակառուր ջրացանցը հունիսի 1-ից 73 բաժանորդներով փոխանցվել է տեղամասի սպասարկման։ 2013 թվականի հունվարին 137 բաժանորդով տողի համայնքի նորակառուր ջրացանցը նույնպես փոխանցվել է ենթատեղամասի սպասարկման։ Վթարային ծառայության աշխատանքների մշտական ուշադրության կենտրոնում է պայել ինչպես արտաքին եւ ներքին ջրացանց ցանցերի, այնպես էլ պոմպերի, արտիզան ջրհորների, ջրակունքների շրջակայքի մաքսման եւ սանիտարական վիճակի աշխատանքների բարելավման ուղղությամբ։ Համասահակեցված է շարժական գեզելային զոտիչ ապարատով, որը ավելի է հեշտացնում կատարվող աշխատանքները։ Ջրամատակարարում եւ ջրայրացում փակ բաժնի ընտրական ընկերության հազորդի տեղամասը մշտական ուշադրություն է դարձնում հադրուտ համայնքի ջրահեռացման ցանցերի եւ քորերի սպասարկման ու մաքրման աշխատանքների վրա։ Ընթացիկ տարում Մեժդեի եւ Խանթերան փողոցներում տեղադրվել է 5 ջրահեռացման քորերի նոր ծածկի սալիկներ։ Միաժամանակ բնակչության խմելու ջրովապահվելու աշխատանքներում բալակագրման գործընթացում կան որոշակի բաստողներ։ Հադրուտ համանքի ջրահեռացման եւ ջրացանցերի աշխատության պատճառով հաճախակի են լինում վթարներ։ Հադրուտ համայնքում նոր կառուցող ջրացանցի աշխատանքները դանդաղ են ընթանում։ Նախագծում ժողովրդների ծածկի սալիկների վրա փականներ չեն նախատեսված։ Անձրևի ժամանակ բարձակետի ջուրը, որը հիմնականում հաջորդ քաղաքը մատակարարում է, համարյա չի օգտագործվում, որի համար էլ էլեկտրոէներգիայի ծախսերը մեծանում են։ Օգտագործում են արտեզյան ջրհորները։ Այսպես, միայն 2014 թվականին ծախսած էլեկտրոէներգիայի դիմաց ծախսել է 7 միլիոն 845 հազար դրամ, իսկ անցած 7 ամսում 2015 թվականին 1.5 միլիոն դրամից ավել։ Անհրաժեշտ է Տարզակետ գետի վրա կառուցի մաքրման կայան, էլեկտրոէներգիայի ծախսերը կշացնելու համար։ Քաղաքի ջրահեռացման ցանցի մոտ 300 մետր ենթակա է փոխման։ Դերուցներ կան նաև դեպիտորական պարտքերի հավաքագրման աշխատանքներում։ Եվ 2014 թվականին հադրուտում այնպես է թողի տեղամասերի կողմից սպասարկող համակները չեն կատարել իրենց պլան առաջադրանքները։ Տեղամաս հակեցված չէ տեխնիկական սարքավորումներով, ամենից կարևորը էքսկավատորով, որի բացակայության պատճառով մեծ դժվարություններ առաջացնում տեղամասի ջրանցացի վթարների վերացման ուղղությամբ։ Եղամասի պետ Հովիկ Մարտիրոսյանը հավաստիացնում է, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի եղանակային այս դժվարին պայմաններում բնակչության ջրամատակարարման աշխատանքները իր կոչման բարձրության վրա դրվի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուսակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նորանշանակարտակարգ լիազոր դեսպան Բերնարդ Մաթիաս Քիսլերին։ Ողջունելով նորանշանակ դեսպանին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում Գալուսակյանը շնորհավորել է նրան նշանակման արդիվ եւ մաղթել արգասաբեր գործնեություն Հայաստանում։ Ազգային ժողովի նախագահը հույս է հայտնել, որ նրա պաշտոնավարման ընթացքում ավելի կամրապնդվեն հայ-գերմանական հարաբերությունները երկրները, հատկապես միջխորհրդարանական կապերը։ Նա նշել է, որ վերջին տարիներին աշխուժացել են երկու երկրների խորհրդարաներում գործող բարեկամական խմբերի հարաբերությունները, հաճախակի են դարձել փոխայցերը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահն իր աջակցությունն է հայտնել դեսպան Բերնարդ Մաթիաս Քիսլերին դեսպանատան կողմից Հայաստանում իրականացվելիք ծրագրերի հարցում։ Բերնարդ Մաթիաս Քիսլերը նշել է, որ Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև տարիների տարիների ընթացքում ձևավորվել են բարեկամական սերտ հարաբերություններ եւ ինքը կնպաստի դրանց հետագա զարգացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանն օգոստոսի 3-ին ընդունել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ներկայացիչներին։ Նա շնորհավորել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ռազմաքաղաքական հարցերի պատասխանատու Լիլիան Շալարուին ԵԱՀԿ քարտուղարությունում նոր պաշտոնի նշանակվելու կապակցությամբ։ Բարձր գնահատելով ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի եւ անձամբ Լիլիան Շալարուի ներդրումը զինված ուժերում մարդու իր իրավունքների պաշտպանության, կառավարման կարողությունների զարգացման եւ բանակ հասարակություն կապի ամրապնման ոլորտի բարեփոխումների գործում Դավիթ Տոնոյանը վերջինիս հանձնել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռազմական համագործակցության մեդալ։ Իր հերթին պարոն Շալարուն շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող ծրագրերին գործուն աջակցություն ցուցաբերելու եւ համագ համագործակցության համար։ Հանդիպան ընթացքում ամփոփվել են նաև ընթացիկ աշխատանքների արդյունքները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը զայրացրել է Գերմանիայի Deutsche Welle հանրային հեռուստարադիո ընկերության խմբի այցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եւ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին հեռուստաընկերության նկարահանած ռեպորտաժը։ Ապա գործակալության փոխանցումը Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոյցարայության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևի հղումով 2015 թվականի հուլիսի 31-ին հեռուստարադիո ընկերության Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտ ճամփորդությունում լարվածությունն աճում է վերնագրով ռեպորտաժը կանխակալ է եւ միակողմանի, իսկ թիմի այցը հակաօրինական։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանն այս հարցով կդիմի Գերմանիայի համապատասխան մարմիններին։ Ադրբեջանում ականների վրա պայթելու 7 դեպք է գրանցվել 2015 թվականի 7 ամիսների ընթացքում։ Ականների վրա պայթելու 7 դեպքերի արդյունքում 3 մարդ զոհվել, 8 մարդ էլ վիրավորվել է։ Ակաների դեմ ադրբեջանական ընկերություն հասարակական միության նախագահ Հաֆիզ Սաֆիխանովը նշել է, որ զոհվածներն ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողներ են եղել։ Վիրավորված վիրավորվածներից մեկը զինծառայող է, մնացածները քաղաքացիական անձինք։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հերրախոսազրույց է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-իրանական հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել արևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման նոված համատեղ նախագծերին եւ ծրագրերին։ Այդ համատեքստում կարևորվել է հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի գործնեայության ակտիվացումը, երկկողմ կապերի հետագա սերտացման գործում։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել սկսել Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման երրորդ բարձր 100 գծի կառուցման աշխատանքները։ Հերախոսազրույցում Իրանի առաջին փոխնախագահը վերահաստատել է, որ այս տարվա ընթացքում Իրանի նախագահը պաշտոնական այցով կլինի Հայաստանում։ Հերախոսազրույցի ժամանակ անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային զարգացումներին առնչվող այլ հարցերի։ Հայ գիտակների նույղ թիմը հաղթող է ճանաչվել Սևծովյան ինտելեկտուալ խաղերի 4-րդ բաց առաջնության Brain Ring խաղում։ Հայ գիտակների թիմը եզրափակիչում հանդիպել է ադրբեջանական Բակինսկայա Ժեմչուժինա թիմին հաղթանակ տոնելով վերջինիս նկատմամբ։ Բաթումում մեկնարկած Սևծովյան ինտելեկտուալ խաղերի 4-րդ բաց առաջնությանը մասնակցում է Հայաստանը ներկայացնող 8 թիմ։ Перезагрузка, Նույիխ, Հայաստան, Նեմեսիս, Black Star, Prometei, Կոտայք, Արսենալ։ Սևծովյան ինտելեկտուալ խաղերի 4-րդ բաց առաջնությանը մասնակցում են Հայաստանի, Վրաստանի, Գերմանիայի, Ադրբեջանի, Մոլդովայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Մերձբալթյան երկրների մոտ 50 թիմեր։ Բաքվի ցաներ հանցագործությունների դատարանում շարունակվում է Լեյլա եւ Արիֆ Յունուսների գործով դատավարությունը։ Դատական գործընթացի ներկային եղել ԱՄՆ եւ Գերմանիայի դեսպանատների, ինչպես նաեւ Եվրամիության գրասենյակի ներկայացիչները։ Նիստի մեկնարկից հետո լրատվամիջոցների ներկայացիչներին դահլիճից դուրս են հանել։ Ինչպես լրագրողներին հայտնել է Արիֆ Յունուսի փաստաբան Ավղան Մամեդովը, նիստի ժամանակ նրա պաշտպանյալի ճնշումը կտրուկ բարձր բարձրացել է։ Դատարանի դահլիճ եկած բժիշկները Արիֆ Յունուսին մի քանի ներարկում են կատարել։ Նշենք, որ Յունուս ամուսինները մեղադրվում են հատուկ խոշոր չափերի խարդախության մեջ։ Նրանցից յուրաքանչյուրին սպառնում է 12 տարվա ազատազրկում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ ամբամացություն, առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 20-ից 25, ցերեկը 35-ից 40 աստիճան, տաքություն։